Jute López, lehenik, iru zinezten lehen biga, uh, genian, beste biek eh, bat egin Bon, aliantza hortaz, zer diozu etaldean? aldean? E, Egunon deneri eta surprisa izatu da alianza hortaz, baina guk pertsatzen duguna eh, elkarretatu diela baitute absolutoki gure, gure uh, zerrendako gidea zelako zemengua uh, ura nahi dute kendu, guk ikusteko moldia senpertar eskualdunek oidu guk gure ikusteko moldia. Diote ala ere bi programetan gauza bera horren buru defendiatzen zituztela, hori buruz ados ados ez da jaten ala junta ados, zeita eh, badie deliberazionia uh, peluin gainean eh, bezala uh, zer bedoredek uh, ez zuen bozkatu, zerak Dominike kontra, guai uh, du uh, bat ustela arrozoin frango elkarrekin eta ikusteko moldo berak tuztela, baina esperientzia izatu duenak ganden uh, lau bortzortoitan zera kontseiruan, erraten dute, etzila eh, denak eh, beti akorti biltzen, eta eh, hor ikusten du zinez, azken mementu hautan, zer nahi iten inai dutela lekua izateko, eta hoi duguk guk zat, biskat beldurraikin ikusten du naman goe zerrendan. PLUA zimintzatzeko Emanuel Berro, zu kontseiluan zira, eta berriz presentatzen zira hor pierre marie Nuzumomekin, Uh, diote, bizitegi hainitz ezartzen dituzuela eranen dugu etxe bizitza PLU berri hortan, arra ikusi duzuen hortan, eta ofiziale eta ofiziogune gutiago, uh, Pierre Marinoz Bomek, eh, reiten zuen, eh, zuela baita espada ikusten, uh, senperen egitea atxulutuki, berzela lujalde ere mailan ikusi, parian zien autuak nola defendiatzen dituzue. Ba, ni pentsatzen dugu PLUa ez dela hain gaizkiatatzen, Bon, izan da, kritikatua da, normalde bezala, ben, ben lan haiten dute, eta egin behar da, lehen gope eta laburantza lujak uh, eh, mila hektarea zela, gaur gue PLU berri hortan, uh, proiektu hortan, eta bi mila hektareta pasatu dela, gandena doblatu dena, E, etxe iteko lujak uh, lehen gope eluan, hektarea ziren, guai, berroita sei eta apalo dugu, Oan, pentsatzea dut, eh, ez dela, ez ikusiko zenperen, oik egin duten bezala ibagunen, eta aselema pilaka eta pilaka sortzen. Nahi dugu etxe bizitzain, gaztiak, zenpereko erriko gaztiak laundu, albezimat, benen txeko etxe egin dezaten. Etxe zaharrak ere eman posibilitatea modifikatzeko edo onditzeko manera, eta guepelua, bon, eh, pentsatzea dut, ez Ez dela, hain gizki atatzen eta er, lana ere mandela oiten. Konfinamendu denboran, eh, izan zen, eh, eh, pixka bat eh, pleini ziren eh, ibagunen hasteko, azitik lilia, kampina, pelu berri beldur ziren, itzulian, eh, ez biziki, adibidez azitik lilia, ez zela biziki ahonditzen al, zenta etxe bizitza frango eh, proposatzen duelako PLUak, eh, ze uler kompritzen duzu hor eh, hori? Ba, erran gauz bat, bon, hor ibarrungo kasu hortan, e, eh, PLUak guk ez duela aldatu, e, PLUa urbanizable ezagia zen, 2008an janeko, Christian Bezunaren eh, zerrenda zelen orduan, eta orduan eman zen, guk ez du aldatu. Aldatzen altzin duten? Alatzen alginuen, ba, pentsatzu baietz, ni aski e, gauragan, oi, errateko, eh, eh, baina pertsatu da latza altzela, gero uh, etxeiteko lujake berdie, baina etxe lujen jabiek ez pautu saltzen lujik, etxeik ez inen, etxeik edo rezidenzak ez inen, Hona hortan da, huai ere, hori konstruktibel balima da, baina eh, jabiek ez pautu saltzen lujik, ez da etxeik eta lorzuman izanen. Hoi, bai, komprenitzeut, mirintxu eta mm, jakesean errengura, bakit zer den laurantza luja izatea laneko, laneko tresna da luja izatea, hoi, bakit, Eukintzat, uh, eh, litakela, ale gauz bat bada, alimalekin ba, eta ez dirai, landarekin nahi die, landare lore eta oiekin, eta pentsatzeut, kerrezaketela erosteko launtza gehiago, eta jende gehiok kerrezte alukela, etxe baluzte, baina. Behitze gantare, jabiak ez badu luga saltzen, ez da etxe Hortan da, gauza, konstruktibliak badi senperen behitze luk frangore, ibarunen eta behitzetan mandienak, baina uh, eh, ez baute saldu nahi, eh, ez da inen. Jokio López, uh, eh, zurure ustez, zergatik senpertarek boskatu behar dute uh, eh, Pierre Marin uzboman uh, eh, zerrendaren alde? Iduzen zaitele misik, uh, uh, bai, ikuste senpere, gure uh, guke badu, uh, hemen sortuagira eta esperientzi bizka badu, hemen gobizizaz, guri plazagiten zaio, ikusten dula jende guziak eh, or, karrika hortan bilduak uh, eh, deviazione geostik, inoztik, jende kontent, elkar atxomatia, aurrekin tranquil, bestak zat bideak txia dielaik, eta gero bertze obra frangon zein ta uh, eh, idutzen zait, uh, eh, ikustu zulaik horko itzulian, uh, eh, argunt senpere go, goxoki, uh, goxoki eta plazerrik emizidela, dela. Pentsatzen dut, uh, birusa demorortan eta ere, paristarrak uh, an, gauza zienak gure dutaz jeloz zielaz. Bururatzeko behar da zu hor baitzinen dola sei urte, Emanuel Berrio. Uh, izan ziren ere biherren itzulian dola sei urte, latano eta zazpi bozez irabazi zinuten, aliantza horrek egiten aldo diferentzia urten? Ba, pentsatzeut eta aliantza hori indutela, bon, kartauziak ben alde matuzte, guai, eh, ez tegit, jan uh, dola urte, senpertarrak ez dut uste, antzi dutela nola pasatu zen, eta ez zutela uh, eh, elgarrekin senperentzat zerrendak ez, dutela ez, zutela, egin zutela jemerik, bon, aliantza hori indute, Ena izan segur, abertzale, abertzale guziek, eta ados diela hau zortan. Gero, bon, hori ikusu erko du, ekainan, oita zortzian, ze nola bukatzen den. Eta lehen itzulean bozkatu ez dutenek, e, zeinen duten ere? Bistan dena, lehen itzulean hainiz jende ez da torri bozkatzeat, bon, bozatxusenena, litake albezima jende etor dain bozkatzeat, Bistanda, bozkatu, oi, bakotxa be, baki nori berdo bozkatu, e, albezien bat etor daiten bozkatzea, eta... Emanuel eh, Berrio, milesker? Milesker zuheri eta zule guztieri. Eta Lopez, zuri ere bai? Bai, milesker, eta denek eh, guaitatzen zaizte eh, guaitatzen zortzian. Herri bat. Egun bat. Euskal erriko bozen bigarren itzuliakari egunero herri baten ezagutza eta hautagaiena eginen dugu sailetan eta goiz saioan. Herritaren iritziak ere bilduko ditugu. Herriko bozak Euskal Herri bat, egun bat... Eta gurekin, Dominik uh, Iriart, egunon? Egunon zuheri. Hala, beraz, aliantza baten izenean uh, eh, orkesten zira bigarren eh, itzulian, izan dira negoziaketak, adosmenak. Hauza bere aldetik, uh, ez du begionez ikusten aliantza, ez baita haren ustez uh, giazko aliantza bat ideietan, bo alde hortatik baliatu du sei urteko esperientzia jaiteko kontseiluetan ere dela beti ados Jean-François Bederet eta zua dibidez, hori erantzuteko? Erran nahi nuke lemisik, eh, eh, antzineko sei urte eri buruz, eh, kontseiluetan maizago Jean-François eta gure zerrenda ador zirela, Jean-François eta bere zerrenda baino. Eh. nahi nuke kontseilu batean, egon eh, dako latoin deliberoak osotasunean hartzen direla, eta behes, badirela, desberdintasun batzuk, amarreoitan gelitzen dena, eta amarreoitarik sortziet guk elgarrekin bozkatua ditugu eh, Jean-François eta atik bere kasuan ez da, ez da, ez da hoi lehen, gauza, eta gero eh, ez dela erraten du, ez dela, garen eh, nuke, parezkate bat egitea aski, behar direla programak ere uh, parezkatuak izan. Nik garen nuke, uh, guen, ikusteko moldea senbereri buruz uh, berdina dela eta anitzo hartu gira gure, eh, gure proiektuak atera direlarik eh, hautesko ontkedi buruz, eh, proiektu berdintzuak gintuela, eh? uh, keska bai irigentzari buruz, bai uh, demokraziari buruz, gorbanatzeko gor manerari buruz, eta bertze asko gauzuetan berdintasunak bat gintuela. du gauza errestu, eh? erranen nuke beti errandut, uh, ez garera hor gure buruan zinemateko, baina hor garaera erriaren ikus molde baten desfenditzeko eta erriaren ikus molde hori defenditzeko bani dira gehi uh, e, bizpairu zerrenda ados direnak edo asko presuna adu direnak elgarrekin lan egiten dugula. Nire zerrendaren ispiritua beti ala izatu da. Eh? Elgarrekin txemperaren e, eh, mila beazionta, eta lato eta beti ispiritu hortan eginda. Artu ditugu, ez dugu begiratu nundik heldu ziren, eh? ez taldetarik, ze sensibilizazio, begiratu ditugu ja presunak presiden lanien aitzia eta ikus molde bera ginuen ez. Hor ikusten dugu ikus molde bera dugula eta elgarrekin lan eginen dugula. Eta bertze gauzba nahi erran, hau zapezak erraten du, gero behar direla sei urtez gauzaka atxiki eta loturu hori izan, eh, loturu hori izanen dugu, ez dut beldurrik, eta segonaiz bere taldeak izan duen baino hobea izanen dela, zenta horita hazi behar da, ale badituela presuna joanak direnak. Kritikoa agertu zizte, eh, laburki aipatzeko, eh, diadanik aipatugu, tokiko hirigintza planoaz, PLUaz, eh, baita ere... Uh... Ura ahesiaz, eh, eganen eh, dugu, behar bada ura ahesiaz, ez gutiago ipatu baitugu, behar bada euskali jatietan, zertan dira zuen kritikak Bai, oda, ur erresia ipatzen dugularik, ez da lukberria, eh? lukberria buruz, horrek egiten du lan eder bat, eta guk eraman dugun lan bat da. Hor ipatzen dugularik, eda entzirako ur hori, egia da, uh, eh, bat guai, eh, janen uke bat urte, horrek, uh, mila behatziunta idutenoian egina izan da, eta erresi horrek behar dituela kontrol batzuk egin. Uh, eh, Egan nuke, uh, azkartasunari buruz kontrolak eginak direla. Eh? 2000 bortzian eta 2000 sortzian egin gintuen obra handi batzuk, dena berriz hartuz, errisi osoki hartuz berriz, eta lurp zati batzen, eta hor, eman ditugu betonlasko gauzak eta azkartzeko eta azkarra da. Horren aldetik ez da erriskurik. guai gelditzen dena da, ur isurketo horren uh, kanal hori behar dela berritz egin eta ortea obrak. Gero haitzen dugularik hor azkeneko aldean erranduan bezala urtegi hori zapartatzeko tokian de, eh, inian dela, ez da egia. Eh. Eta egia balitz, elitazke ez erri urratz, ez eh, triatlon, ez udako sasoinak eta eginen, eta ez ondoan bereko bidea izanen didikia, olako irriskoa balitz. Orduan nahi erran gauz bat, hoi gauz horik ez ditu sekulan aipatu olako gauzik, eta guai kampaina horbiltzen nahi da, eta hor hasi da piskat eskuinta ezker gauz batzuen ateatzen, mainan egiak berriz eh, eh, jakina hasiko ditugu. Lehen uh, itzulian bozkatu dutenen arabera, mm, geiketak eginez, irabaz zinezakete. gero ez da bakarrik hori, berakere dio, ala, ez dela eta simple bat, e, ustez adozira horrekin. Abstentzioa ere hor da, e, eh, senperen, mm, kampaina bitxi horrekin bi aldeentzat, e, eh, bizirren entzat, nola, nola bildu abstentzioko boz horiek, nola antolatu, nola ikusten duzu biherren itzuli hori? Ez egia da, ez direla karkulakola egin behar, eh? ez direla bi, bien emaitzak gehitu behar eta egina dela, berzala zelitake bigarren bi itzulirik. Hor, eh? egin nahi du, abstentzia ikusten delarik, Eh, ez dugu sekulan olakorik ezagutu, eh? senperen da egon haindako berroita bortza, eh, kasik, ean izta, ara. Eta ikusten dugularik, piskat, eh, lantzen dugularik eh, abstenzio horiek eta ikusten dugu jenean nitz beldurrez egon dela eta jende gutaik urbilirenak, beretaik urbilere batzu, menan biztan dena, menan asko jende ez ginuena pentsatzen olako gauzak eh, etzilela etoriko. Eta ulertzen dugu gauz hori, zenta egia da, Eh, gu kampaina ba- bertan ginen sartuak eta eta bi bizpailu egunez, garen eh, nuke martxuaren amortza antzin, bizpailu egunez aldaketa handia izatu dela eta gauza anitz, urratxan anitz egin dela frango eta diendea beldurtu dela eta normal den bezala. Hoi ulergeria da, hoa erraten duguna da, ala, e, eh, lemixian ez ginakien noiz egin zirenet, biaren itzulia, orduan astapenean erraten ginen, bon, behar ba ez dira hori ez diaik izanen, haikena ipatzeute behar ba urrian edo berdin berantago izanen da, orduan orduan gu eh, egon gira eh, jakin arte noiz izango zen eta jakin dugularik behitzasi gira lanean. Menen egia da, ulertzen dugula nola izatu den uh, eh, astanzioa handi bat, biaren itzuliari buruz lan bat eramaten dugu eta erranen nuke bertze gauz bat, biaren itzulian ez dira uh, lehemisiko itzuliko baldintzetan pasatuko, gauzak erranen nuke dena kondutan hartuak dire, eritasuna ere mugatua da eta behar dien gauzak bat dire guai kontrolatzeko. Orduan, pentsatzio diendia eh, etortzen aldera e, gabe etortzen aldera bozkaren ematerat. Eta beharrezko gauz bat dela, zenta hor izanen da, hor trenkatuko da ikusteko ondoko sei urte entzat, ze bide hartuko duen senperek. Zergatik hautatu behar dute eh, Dominik Idiarten zerrenda senpertarek? Ba, zertako hautatu duten nire zerrenda, nire zerrenda ni buru, buru naiz, behinan eran nahi dute dela zerrenda bat osatua dena hoita sortzi mazte eta eh, gizonekin ere inguruan. Eh? Denek bautela implikazioa handi bat izan asenperen eh, bai elkarte munduan edo ekonomiko munduan, eta denak bat dugula lotura handi bat erriari buruz, esenpereri eh, buruz. Eta guk ekartzen dugun proiektuan, uh, nahi dugula kudeatu erria, ez guai egina den bezala presuna batek edo bizpailuak kudeatzen dute, baina nahi dugula kudeatu senpertarrak eta senpereko elkarte eta komertxantek ere elgarri, elgarrekin lotuz eta familiarekin konsertazio bat eginez, gauz batzuk bat direlarik emateko. Elkarlan bat nahi dugu eraman, zenta guk kudeatuko dugu sei urtez edo gehiagoz, eh, e, senpertarrek autatzen bagaituzte, baina ez dugu guretzat kudeatzen. Senpertarren kudeatzen dugu, eta guretzat garantzia da, senpertarrek ere lotuak izan diten kudeaketari buruz, ordan badie, oai, badie manerak egiteko, eh, hauzugunetat ganez urtero ikusteat zen, zenotan nola diren eta zertuzten eskaxak eta, eta gero badire batzorde berezi batzuk tokien ematen handirenak, nun jendeak etortzen aldiren batzordeoitarat, elkarteak edo komerxantak edo biztan le batzuk uh, gai batzueri, buruz landuko dugularik. Eta hori lan nahi dugu eh, erriak udeatu guk eginen dugu, senpertaren izenian egiten dugu eta senpertarekin nahi dugu egiten. Dominiki, diart mila esker.